Chunka tawayoh kah kapitulo. Jesus ha taitaman chayanapah Hamkuna Hamkunaha amayahu kumang yaichikcho. Dios pia confiakuichik. Confiakuichik tahiyanyo hapipas. Taitapa kashampiha achkam kachkan lugarkuna yachakunapah. Manachayna kaptinham manam rimarillapas rimarimanchu. Chaynaha risagmi hamkunapah lugar allichamoh allicharamos paymi kutimusa qamkuna pusanaypaq, chaynapi maymi kasqaypi qamkunapas kanaykichikpaq. Qamkunaqa yachankichikmi, mayman risqaytapas, riqsinkichiktaqmi ñantapas. Tomasmi nerja, Señor llay, manam yachanikuchu mayman risqaykitapas, chaynaqa imaynataq riqsisaqku ñantaqa, nispa. Jesusñataqmi nerja, ñoqam kaniñan, chiqapkaqpas, chaynataq kawsayhukuqpas. manja manan pipas tapas mana me rexi ikun kichik... Kunanmi riqsiykunkichik ikun Kichi. Nispa. Filipiñataqmi nerja. Señor Llay, taytatayá kachiwaiko hinaptinqa chayllapaqñam kaniko. Jesús ñataqmi nerja. Felipe, unayñam kunawangja kachkani. Manarach riqsiwanki? ñuqata rikuqniiqa taytatapas rikuykunñam. Imaynamaniwanki taytata rikuykachiwayku nispaqa? Manachu kriinki taytaywanqa hukllakasqayta? Imatapas nikichikqa manam kikillaymantachu. Ñuqawan kaq taytam kikinpa ruranantaqa ruran. Krii chikia, ñuqaqa kani huklam taytawanqa. ruras rurasqaykraykura kriichik. Chiqaptapunim nikichik. Ñuqapi iñiqa ruranqam ñuqapa rurasqaykunata. Payqa ñuqapa rurasqaymantapas mastaraqmi ruranqa. Chaynataqa ruranqa taytamanña risqayraykum. Imatapas sutiypi mañakuptikichiqa rurasaqmi. Chaynapi taytata churin alabanaypaq. Imatapas sutiypi mañakuptikichiqa rurasaqmi. Chuya espirituta kachamunanpaq prometikusqanmanta. Kuyawaspaykichisqa kasukuykichisya kamachikuyninkunata. Mañakusaqmi taytata, hinaptinmi kachamusunkichik huk kallpanchaqnikichikta. Paymi kanqa qamkunawan tukuy tiempo. Chihap espiritutaqa, kay pachapi kaqkunaqa manam chaskinmanchu. Paykunaqa manam rikunkuchu, nitaqmi riqsinkuchu. Qamkunam ichaqa riqsinkichik, qamkunawan kasqanrayku. Payqa qamkunapim kanqa manam kichik. kunaman. sapallaykichiktachu saqirusqaykichik, kutimusaqmi qamkunaman. Ashllatawanqa runakunaqa manañam rikuwanqañachu, qamkunam ichaqa rikuwankichik. Qamkunaqa kawsasqayraykum kawsankichik, chay punchawpim yachankichik, taytaywanqa hukllakasqayta. Yachankichiktaqmi qamkunapas ñuqawan hukllakasqaykichikta. kunata yachaspa kasuko runaqa kuyawanmi. taitai kuyanqam chayna kuyaqniytaqa. Ñuqapas kuyaspaymi riqsichikusaq paywan. Chaymi Judas, mana Iscariote kachu, nerja. Señor llay, imanasqataq ñuqaykumanqa rexichikunki, aswanqa mana wakin runakunamanchu, nispa. Chaymi Jesús ñataq nerja. Kuyawaqniyqa kasukunmi nisqaykunata. paytaqa kuyanqam taytaypas. Taytaywan hamuspaymi yachasaqku kuyaqniywan. Mana kuyaqniyqa manam kasukunchu nisqaykunata. Qamkunaman nisqayqa manam ñuqapachu aswanqa kachamuwaqniy taytaypam. Kaykunataqa nikichik qamkunawan kaspayraqmi. Taytam chuya espirituta ñuqapa sutiypi kachamunqa qamkunata kallpanchasunaykichikpaq. Paymi tukuy imata yuyarichisun kichik hamkunaman tukuy ima nisqayta. Ñuqaraykum hawkalla kankichik. Kay hawkallay husqayqa, manam runakunapa husqan inachu. Amaya hukmanllaychikchu, nitaq manchakuychikchu. Ñam uyarirqankichikña. Riruspaymi kasqallan kutimusaq, nisqayta. Chihapta kuyawaspaykichinqa kusisqam kawaqchik taitamang riskaiwanha. Paihanyo kamantaha aswang atiniyogme. Kay kunataha ni kichik, manarah imapa susidikuchkaptinmi. Susidikuruptinha kreen kichikmi. Manañam unaiñachu rimasa hamkunawanja. Ñam hamuchkanña, kay pachapi kamachikoh diablo. Paihamanam, imanerajllatapas munaichakunchu ñuhamantaha. Aswanja inama chayna kanan. Chaymi runakuna yachanga, Taita kuyawaskanta. Yachanqakutarmi kamachiwas paypa kamachiwaskanta rurasqaytapas.